Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկումները կարող եք ունկնդրել երկուշաբթիից շաբաթ օրերին։ Այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումները եթեր կհեռարձակվեն ժամը 14:05-ին, 15-ին եւ 17-ին։ Ժամը 14:30-ին լուրեր արտերկրից, 15:30-ին մշակութային լուրեր, 16:30-ին լուրեր մարզաշխարից, 17:30-ին լուրեր տարածաշրջանից։ Կոնտակտային հեռախոս 94 39 93։ Նախորbanությունների մասին համարոտ Այսօր նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ Արտակ Դավթյանին։ Շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 170 անգամ։ Այսօր հադրութում Պաշտպանության բանակի N զորամասում տեղի է ունեցել զորակոչիկների հերթական երթման արարողություն։ Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքը պաշտոնավարման 100 օրվա կապակցությամբ։ Մարտունու շրջանի Շեխեր գյուղի Արագիլ գինեգործական ընկերությունը հաջողություններ է գրանցում։ Հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակն անցնող շաբթում ըստ ոստիկանության անփոփագրի։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Այսօր նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությանը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Այդ մասին հայտնել են նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության տեղեկատվությամբ օգոստոսի 12-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 170 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1500 գրակոց։ Բացի իրադադարի ռեժիմի վերոնշյալ խախտումներից, օգոստոսի 17-ին ժամը 00-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային հատվածում տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղությամբ հակառակորդի 15 հոգանոց խումբը ձեռնարկել է հարձակման փորձ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապահ ուժերը ժամանակին հավաստանշել են հակառակորդի նախահարձակ խմբի գործողությունները եւ վերջիներից յետ շպրտել ելման դիրքեր։ Ցավալված փոխհրաձգության ընթացքում Պաշտպանության բանակը որևէ կորուստ չի ունեցել։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են իրենց կամքը պարտադրել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այսօր հադրութում Պաշտպանության բանակի են զորամասում տեղի ունեցել ամառային զորակոչի նորակոչիկների հերթման հերթական երթման արարողությունը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Միջև երթման արարողությունը սկսելը շարահարապարակ են բերվել գնդի մարտական դրոշ։ Երթման արարողության ավարտից հետո տեղի ունեցավ միտինգ։ Իրենց ելույթներում Ջավալ Հարությունյանը գնդի հրամանատար Սալել Սարգսյանը նշեցին, որ դուք երթում եք տալիս ծառայել հայ ազգին, որ ունի հաղթական անուն եւ անում է այնպիսի մի պատասխանատու պարտավորություն, որը դուրում է հայրենիքին հիմնարար ծառայելու երթում տված զինծառայողների համար։ Նրանք դիմելով ծնողներին եւ հարազատներին նշեցին, որ հպարտ եղեք, որ ձեր զավակները հայրենիք են պաշտպանում եւ երկու տարվա ընթացքում ձեր ոլորտները կգտնվեն հուսալի ձեռքերում։ Գերտման մասնակից ծնողները հպարտ են, որ իրենց զավակները համալուրում են հայոց բանակի շարքերը, ցանկանալով խաղաղություն, բարի ծառայություն եւ բարի վերադարձ իրենց զավակներին։ Գերտման առողությունից հետո տեղի ունեցել մի շարք միջոցառումներ, իսկ վերջում դիզակ համույթի միջոցով տեղի ունեցավ ճոխ համերգ։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ինչպես նախապես հայտարարվել էր 3 օգոստոսի 17-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած հանրահավաքը, որը նվիրված էր պաշտոնավարման 100 օրվան։ Վարչապետ Փաշինյանը հանրապետության հրապարակի եկել հոց բազմության ուղեկցությամբ Արցախի փողոցից մեկնարկած երթով։ Վարչապետ Փաշինյանը ելույթը սկսեց ժողովրդին ուղված ուղերձով։ Սիրելի ժողովուրդ, Այսօր բացառիկ օր է եւ բացառիկ իրադարձություն։ Այսպիսի բան Հայաստանի Հանրապետության կյանքում առաջին անգամ է տեղի ունենում։ Ինչ նկատի ունեմ։ Այսօր այս հրապարակում են գտնվում Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր քաղաքացիներ։ Այսօր այս հրապարակում են գտնվում ոստիկանության ազգային անվտանգության ծառայության հարյուրավոր աշխատակիցներ այսօր այս հրապարակում են գտնվում Արցախի հանրապետությունից ժամանած հազարավոր մեր հայրենակիցներ այսօր այստեղ են գտնվում Ռուսաստանի հայության ներկայացուցիչներ, Ամերիկայի հայության ներկայացուցիչներ, Եվրոպայի հայության ներկայացուցիչներ Իրանի հայության ներկայացուցիչներ Սփյուռքի բազմաթիվ համայնքներից Լիբանանի հայության ներկայացուցիչներ եւ այսօր սահմանին մեր խաղաղությունը պահպանում եւ պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի փառապանց գեներալներ, սպաներ եւ զինվորներ եւ նրանք հոգով եւ մտքով այստեղ են։ Եվ այսօր հայ ժողովուրդը միասնական է քան երբևէ եւ այսօր հայ ժողովրդի միասնության եւ միասնական հաղթանակի օրն է։ Եվ այսօր քանի որ միասնության օր է, ես խնդրում եմ իջեցրեք բոլոր այն պաստառները, որ ուղված են ընդդեմ որևէ մեկի, որովհետև այս հանրահավաքը չի կարող լինել ընդդեմ որևէ մեկի։ Սա հայ ժողովրդի հաղթանակի հանրահավաքն է, սա հայ ժողովրդի միասնության հանրահավաքն է։ Հայաստանի վարչապետն իր ելույթում ընդգծել է, որ ինքը պատրաստ է Հայաստանի անունից լիարժեք բանակցել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցություններում, սակայն համարում է, որ Արցախի հանրապետության անունից պետք է բանակցի Արցախի իշխանությունը։ Պատրաստ եմ լիարժեք Ղարաբաղի հարցով բանակցել Հայաստանի Հանրապետության անունից, բայց Արցախի անունից պետք է բանակցի Արցախի Հանրապետության իշխանությունը, շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ Հայաստանը պատրաստ է հակահարված տալ Ադրբեջանին, բայց կողմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք պատերազմ չենք ուզում։ Պատրաստ ենք հասնել խաղաղ կարգավորման, բայց նրանք, ովքեր փորձում են ինձ վրա հող հանձնելու որևէ կասկած գցել, չեն հասկանում, որ Ղարաբաղի հարցի լուծող չլուծողը ժողովուրդն է, ոչ թե կառավարությունը, հայտարարել է վարչապետը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքով ինքը բանակցային գործընթացի հետ կապված որևէ թուղթ չի ստորագրի առանց ժողովրդի հետ խորհրդակցելու։ Եթե բանակցային գործընթացի արդյունքում կլինի մի տարբերակ, որին ես կհավատամ ու կհամարեմ, որ դա լավ տարբերակ է, որևէ մեկը չմտածի, թե ես ձեզանից թաքուն որևէ թուղթ կստորագրեմ։ Ես մանրամասն կներկայացնեմ ձեզ եւ դուք կորոշեք գնում ենք կարգավորման այդ տարբերակին թե ոչ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Փակուղում գտնվող բանակցություններում որևէ տեղաշարժ չկա։ Այո, համանախագահների կողմից կան պրպտումներ, ձգտումներ բանակցային գործընթացը վերսկսելու, բայց ակնհայտ է, որ վիճակն ամփոփող է։ Այս մասին թերթ կետեի հետ զրույցում ասաց Արցախի ազգային ժողովի Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանը։ Արդենիս վերջին ամիսներին նկատվող լարվածությունը կൂട്ടակումները առաջնագծում մեզ հուշում են, որ մոտ ժամանակներս բանակցային գործընթացում որևէ գործնական քայլ դրական տեղաշարժեր տեղի չեն ունենա, շեշտեց նա։ Անդրադառնալով հարցին, արդյոք դիրքորոշման մեղմացում է համարում այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսին հայտարարել էր, որ Արցախը պիտի լինի բանակցային կողմ Իսկ վերջերս նշել է, որ Արցախը բանակցությունների սեղանին պետք է լինի բանակցային վերջին փուլում, ինչպես նշվում է փաստաթղթերի մեջ, Դավիթ Իշխանյանն ասաց. Արցախյան կողմը պաշտոնապես եւ ոչ պաշտոնապես միշտ էլ բարձրաձայնել է Արցախի լիիրավ մասնակից լինելու հանգամանքը, անհրաժեշտությունը։ Առանց Արցախի, Արցախի լիարժեք մասնակցության եւ մեր կողմի քննարկումների չեն կարծում, որ բանակցային գործընթացում առաջընթաց տեղի կունենա։ Այնուհանդերձ սեղանին դրված փաստաթղթերն անընդունելի են Արցախյան կողմի համար։ Մադրիդյան սկզբունքները մեզ համար անընդունելի են, չեն կարող ապահովել այն լիարժեք անվտանգությունը եւ պայմանները, որ ստեղծել է Արցախի ժողովուրդը 1991 թվականի համաժողովրդական հանրակրվեով եւ անկախության հռչակմամբ իր կամարտայությունը ներկայացնելով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 2011 թվականից Մարտունու շրջանի Շեխեր գյուղում գործում է Արագիլ գինեգործական ընկերությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Վերջին տարիներին մեր հանրապետությունում գինեգործությունն ակտիվ զարգանում է։ Հիմնականում կարմիր տեսականու գինիների մեծ պահանջարկ կա։ Այն հատկանշվում է ինչպես արտահանման ծավալների, այնպես էլ ներքին շուկայում սպառման ավելացմամբ։ Ինչպես ստեղծվեց գաղափարը։ Ինչու Ղուլյանների ընտանիքը որոշեց զբաղվել հենց գինու արտադրությամբ։ Արագիլ ընկերության հիմնադիր Բաղդասար Ղուլյանի խոսքով 2011 թվականին ստեղծվել է մեր գաղափարը մեր ընտանիքում 90-ականներին հետո առաջաստացել օրինական գործարանով աշխատել 11 թվին ներմուծ վերասարքավորումները դրսից Իտալիայից, Բուլղարիայից ու գործիադրվել 10-12 թվին սկսել արդեն արտադրված գինին շուկա ու խանութներ վաճառվել Գործարանը հագեցած է գինեգործության ժամանակակից սարքավորումներով։ Բուլղարական եւ իտալական արտադրության տեխնոլոգիաները բերվել են 2012 թվականին։ Մասնագետներով նույնպես հապահովված են մթերումից մինչև շշալոցում լիովին տիրապետում են ողջ արտադրական գործընթացին։ Գործարանի հումքի հիմնական մատակարարն ընկերության սեփական, ինչպես նաեւ սոս համայնքի անդամների խաղողի այգիներն են։ Հիմնականում ամենաառավել ամենամեծ որակով բերքը մենք ստանում ենք Ամարասի տարածքից։ Որտեղ էլի ձեր, հա։ Մերը չի, չէ, մերը չի, դա ընդհանուր սոս կոլեկտիվն է հա։ եղել մի բաժանված ժողովրդի մեջ։ Այդ մի կողմն է, հաջորդ կողմն էլ, եթե իմ խաղողը չի, ես կարողանում եմ թեկուս թանգնով լավը նախընտրել, հաշվի չառնելով, որ բայ իմնակը փչանա։ Ու ասենք առնելով ես ավելի մեծ որակ եմ ստանում գինու, քան թե իմ Բաղդասար Ղուլյանն այն մարդկանցից է, ով տիրապետում է արտադրության ավանդական եղանակներին ու պատրաստման ժամանակակից տեխնոլոգիային, ասել է, թե գինի պատրաստելու մշակույթը նրա Արցախցու արյան ու գենի մեջ է։ Արցախյան գինին արտահանման մեծ ներուժ ունի։ Այս կարծիքին է գինեգործը։ Ինչու է գravel գնոթին շախերին։ Դուք նշեցիք 12-13 թվականներին աճեք ունեցել սկզբնական этаպ։ Ասի, որ մեր խաղողը յուրահատուկ համ ունի, մեր խնդողնի խաղողը, որ աշխարհում երևի ես շատ եմ փորձել, շատ գինիներ եմ փորձել, շատ համով, շատ հետաքրքիր, չի կարելի ասած մեր ամենալավն է, հա։ բայց նմանակը չկա, ասենք, ոչ թե լավի տեսակետից, այլ չկա այդ կրկնությունը չունի դրա համար հետաքրքրություն է ստեղծել մարդկանց համար հա։ թե դրսի թե ներսի մարդիկ ներսի մարդիկ էլ միջև այդ չէին իմանում իրաց խաղողի համը հոտը որովհետև չէր մշակվում իր պահանջված տեխնոլոգիաներով Վարսիկ Հարությունյան այսօր Այժմ ներկայացնում ենք անցնող շաբթում Հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակի մասին ոստիկանության ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի աշխատակցուհի Սաթենիկ Պետրոսյանը։ Ըստ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի սույն թվականի օգոստոսի 10-ից մինչև օգոստոսի 16-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 1 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 1 քաղաքացի ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 6, խարդախության 4, գողության եւ մարմնական վնասված հասցնելու 2-ական, ապօրինի ծառահատման, գույքը դիտավորությամբ վնասելու եւ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից ոչ ստավ վիճակում տրանսպորտային միջոց վարելու 1-ական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քննչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով, ինչպես նաեւ նախկինում կատարված գողության եւ ապօրինի ծառահատման դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահմասերում արձանագրվել է 98 ահազանգ, որոնցից 83-ը բուժհաստատություններից ստացված կենցաղում ազգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 4-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 362 վարորդներ, որոնցից 266-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 16-ը անստապ վիճակում, 11-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, անձրև եւ ամպրոպ, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 19, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։